növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdullah Bilal İbn Rabah Əl-Həbəşidir, radiyallahu anh. Bu sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müəzzinidir, azam verəni. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dörd müəzzini var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində Bilal və İbn Ummu Məktum, Quba məscidində Səad Əl-Quraz, Məkkədə isə Əbu Məhzura azan verirmiş. İlk azan oxuyan isə Bilal ibn Rabah radiyallahu olmuşdur. Azan verməyin fəziləti barədə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim 12 il azan verərsə, cənnət ona vacib olar. Üstəlik, oxuduğu hər bir azana görə 60 savab, iqaməyə görə də 30 savab qazanır. O həmçinin demişdir müəzzin azan verdikdə onun günahları bağışlanır. Savabı da onunla birlikdə cəmaat namazını qılanların savabına bərabər olur. O həmçinin demişdir. Müəzzin azan verdikdə onun günahları bağışlanır. Üstəlik, canlı və cansız nə varsa, hamısı onun azan verdiyinə şahidlik edir. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Qiyamət günü müəzzinlər boyunları ən uzun olan kimsələr olacaqlar. Bilal radiyallahu anh, İslamı ilk əvvəl qəbul etmiş və bu yolda işgəncələrə məruz qalmış sahabələrdəndir. Əvvəlcə o kölə olmuş. Sonra Abu Bakr radiyallahu anh, onu alıb azad etmişdir. Rəvat edilir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, demişdir. İslamı qəbul etdiyini açıq-aşkar elan etmiş İlk yedi nefer bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bakır, Ammar, anası Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Mikdad. Radiyallahu anh. Uca Allah bu sahabenin baresinde ahirete bir aye nazil etmiştir. Revayet edilir ki Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh demiştir. Biz altı nefer Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında ikən müşriklər ona dedilər, bunları yanından uzaqlaşdır ki, cürət edib bizə yaxınlaşmasınlar, bizə söz deyə bilməsinlər. Bu zaman mən, İbn Məsud, Huzeyl qəbiləsindən olan bir kişi, Bilal və başqa iki kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında idik. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizi öz yanından uzaqlaşdırıb uzaqlaşdırmayacağı barədə düşündükdə Uca Allah bu ayəni nazil etdi. وَلَا تطرد الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء mennallahu aleyhim min beynine Aleyhissallahu bi aleme bi şakirin Rəbbinin üzünü diləyərək səhər və axşam sağı ona dua edənləri yanından qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesaba görə azza da olsa cavab deyəsən, nə də onlar sənin verəcəyin hesaba görə azza da olsa cavab deyirlər. Onları qovsan, zalimlardan olarsan. Beləliklə, biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər. Məyər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lütf göstərmişdir? Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyilmi? Bu ayədən açıq aydın görünür ki, qəlbləri bilən Allah bu altı sahabənin ixlaslı qullardan olduğunu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında olmağa layiq olduqlarını bilirdi. Uca Allahın bu sahabəni çox istədiyinə dəlalət edən möhtəşəm bir hədistə rəvayət edilir ki, Aiz ibn Amr radiyallahu anh demişdir. Hudeybiyyə sülhündən sonra sülh ərəfəsində Əbu Sufyan hələ kafir ikən sahabələrdən bir toplumun yanına gəldi. Salman Əl-Farisi Suheyb Ər-Rumi və bir də Bilal İbn Rabəh radiyallahu anhüm onların arasında idi. Onlar onu görəndə dedilər, Vallahi, Allahın qılıncları Allah düşməninin boynundan götürülməmişdir. Abu Bakır dedi, Qureyşin şeyxinə və böyüyünə belə söz deyirsiniz, Sonra gedib bu haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verdi. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm isə ona belə cavab verdi. Ey Əbu Bakır, bəlkə də sən bu sözünlə onları qəzəbləndirmisən. Əgər onları qəzəbləndirmisənsə, artıq Rəbbini qəzəbləndirmisən. Əbu Bakır bu sözləri eşidən kimi dərhal onların yanına qayıdıb Üzrxahlıq edir, dedi. Qardaşlar, mənim dediyim sözü acığınız tutubmu? Onlar dedilər, yox, əziz qardaş, Allah səni bağışlasın. İndi, qardaşlar, Peyğəmbər s.a.v-in bu hədisdəki sözünə diqqət edin. Əgər onları qəzəbləndirmisənsə, artıq Rəbbini qəzəbləndirmisən. Bu sözdən Bilalın və onun yanındakıların, Allah onların hamısına razı olsun, necə fəzilət sahibləri olduğu açıq aydın görünür. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun cənnət əhlindən olduğunu xəbər verib demişdir. İsra gecəsində mən cənnətə daxil oldum və orada ayaq səsləri eşitdim. Mən, ey Cəbrail, Bu nə ayaq səsidir? deyə soruşdum. Cəbrail dedi, bu azan verən Bilaldır. Radiyallahu anh. Uca Allah Bədir döyüşündə Bilala vaxtı ilə onun ağası olmuş və müsəlman olduğuna görə ona işgəncə vermiş Umeyyə ibn Xələfdən qisasını almağı nəsib etmişdir. Umeyyə ibn Xələfi məhz Bilal öldürür radiyallahu anh. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin vəfat etdiyi gün Bilal yenə həmişəki kimi azan oxumağa başladı. Və nəhayət Əşhədü ənnə Muhammedən Rasulullah sözünə yetişdikdə qəhərləndi. Səsi boğla-boğla, içini çəkə-çəkə bu şəhadət kəlməsini oxudu. Beləcə ağlaya-ağlaya azanı başa çatdırdı. Səhabələrin hamısı ağlayırdı. Sevgili Peyğəmbərlərindən ayrılmaq istəmirdilər. Hələ onu dəfn etməmişdilər. Bundan sonra o, cəmi üç gün azan verdi. Hər dəfə də ağlaya-ağlaya. Onda o, Abu Bakır radiyallahu yanına gəlib ondan Şama getmək və orada Allah yolunda vuruşmaq üçün izin istədi. Abu Bakır radiyallahu anh onu olduqca çox istəyirdi və onu yanından uzağa buraxmaq istəmirdi. Onda Bilal radiyallahu anh dedi, Yə əmirəl müminin, əgər sən məni öz nəfsin üçün alıb azad etmişdinsə, onda məni öz yanında saxlaya bilərsən. Yox, əgər bunu Allah rizasını qazanmaq üçün etmişdinsə, onda izin ver gedim, Allah yoluna vuruşum. Abu Bakr radiyallahu anh bu sözdən sonra ona Şama getməyə izin verdi. Bilal ibn Rabah radiyallahu anh Hələbdə vəfat etmiş və elə orada da dəfn edilmişdir.